أندلسن أندلسن أندلسن أندلسن Sljedeći hadis Nebi Qatadete Ansari radijallahu anhu en Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem kana yusalli wa huwa hamil bint Zainab bint Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem wali Abi al-As ibn Rabi' ibn Abd al-Shams Ovdje bu Katadi se prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alejhi kada bi klanjao nosio bi kćerku od svoje od Zenebe. Nosio bi kćerku od Zenebe, kćerke Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Koja je bila kćerka od znači Zenebe i od Ebul Asa ibn Rabi ibn Abdeshemsa. Uh, e, ima priča vezana za njega jer on poslije tek došao, nije odmah učinio hijđu i došao u Medinu. Oko valjanosti njihovog braka, ima i tu hadisa vezano i to govori o toj meseli, jel kada, kad, da li treba ponovo da se, da se sklopi brak među osoba koje jedno primi islam, pa dođe drugo, nakon njega primi islam, nakon određenog vremena, ova osoba među vremenom prije toga se ne uda i tako dalje, koliko važi, da li samo mjesto, kad prođe tri mjesečna pranja, idet ili može poslije toga sklopi brak. Pa uvez toga vezan za ovaj događaj među Zainjebe i njenog muža Abul Asa ibn Rebije, to je tema za sebe. Uglavnom, nastav kad Isa kaže Feida seđe de vedaha, poslanik sam sada, znači klanjao bi sa čirkom o svoje Zainjebe, kaže kada bi učinio seždu, ostavio bi je, pored sebe. Ojda kame hameleba, hameleha, a kada bi ustao, ponio bi sa sobom, uzeo bi je. uh, znači hadis govori o tome da je od, eh, od, od to stvar govori ovaj hadis govori o, o blag, od blagosti lijepom obhođenju poslanika sallallahu alejhi ve sellem njegovom rahmetu prema djeci i prema odraslima narodno prema siromašnjima i bogatima eh, to je bilo ahlak poslanika sallallahu alejhi ve sellem znači do, uh, se i ovom ovdje znači čak u namazu ako bi došla njegova unuka bila sa njim i bila uz njega, znači da bi on nosio u namazu državu u ruci. A to, to se dešava često, znači djeca da dođu, da budu uz roditelja, ili oca ili majku. I e, naravno, ovaj njegov postupak, kad se mu tefekon na lihi, govorimo o, o krupnom mesele, a to, a govorimo o tome, znači, je li to dozvoljno, je li to u redu, tako raditi. Tako radio poslanik sa Lansanem. Hadis mu tefeko na lih. A onda vam bi se oznojili oko razumijevanja ovog hadisa. Što oznojili? Vi znate kod mezheba ako ona, harekat, kethire, mnoštva pokreta u namazu, kvari namaz, je tako? A zamislite pokreta kad ti uzmeš unuku svoju ruke pa je držiš u ruci, pa još ne možeš, ne, ne, ne, ne, ne možeš znači, ni, e, ni primijeniti one sunete držati na ono, svezane ruke, uglavnom držiš je, pa dok je držiš, uzmeš, pa dok je ostaviš, pa ponovo je uzmeš, znači to je mnošo pokreta ne sumnije da je to mnošo pokrijeta. Je li nužda da se drži dijete? ako je neživoće dijete umriti, će crkati šta je. Jedino ako negdje klanaš na nekom mjestu, pa tamo jelo onaj mlijeko naplati, pa će ona otići naplatu, pa će staviti ruku ako naplatu, pa sad ti držiš da ne bi ošla naplatu stavila ruku. Ili tako nešto, da prostavljam da je to vid nužde da moraš je držati, da bi otišlo negdje napolje, pobjeglo bi, da ti, ako je pustiš. I naravno onda ovaj, došli su učenjaci Mezheba, poput Ibn Daqiqa Lida, koji stvar prenosi u komentaru ovog hadisa, jer ima poznata knjiga, komentar ob, eh, Ibn Daqiqa Lida na, na, eh, na Udetu Lahkam, koji je kvalitetniji i bolji od ovog komentara, s tim da je to vraća na, na eh, stavove poimanja mezheba, pa je malo to komplikovanije. Ovaj stil koji je radio Abdullah Besame malo je jednostavniji za razumijevanje, gdje treba spomenuti razinu učenjaka, ide se dalje. Dok u komentaru uh, ova je al-Ahkam knjiga se zove. Ihkam al-Ahkam od Ibn Daqiq al-Ida, znači ona je preciznija, jer Ibn Daqiq al-Ida veliki, bio veliki učenjak. On za ovaj hadis navodi ovaj u svom komentaru tog hadisa navodi neka tumačenja ovaj za koji su drugi učenjaci da je to jako, jako daleko. Poput toga da je ovaj hadis men suh derogiran. To je radio poslanik samo jednom i posle toga ni radio kao. Naravno, šta vam je dokada da je mensuh, ne imaš dokada nikako da bi nešto bilo derogirano, može imati drugi hadis koji kazuje da je derogirano. Da kaže ono rađeno prije, pa sad se više ne radi. Da to kaže, da to kaže oshabi, da to kaže poslanik, sam tako nešto nema. Pa onda da je to, kaže, dava hususije. Da je to specifično samo za poslanika samo samo. To je mogo on. To se vraća na njega. A da ostalim s muslimanima, da on to ne trebaju. I to nema dokaza. Da je to on rekao riječima ovo što, je, što sam ja sa, čer, sa svojom ulku radio, to ja radi, nemojte vi, tako to razumljivo, onda razumijemo da je to specifično za njeg. Ili da ima neki argument koji ukazuje na to, nema ni to. Pa onda dava darure, da je to nužda. Može biti nekad, nekad može biti nužda, što malo prije navjel, da dijete ne bi otišlo, da ne bi klanjaš negdje me raj pored cesti, pustiš dijete, ode, ode pod kamion, pa ti držiš, ode u kući, ode da nešto uzijan i stavit će ruku, gdje ne treba, evako, na, pa ti držiš da ne bi, to je vid nužde, a nema niko drugi da je čuva, Međutim, mi uvijek tako. Koja je njem bila nužda da on da klanja sa njom, može reći, idi, idi, mater, idi materi svoju, idi mater, čuva da klanja, pa ja. Onaj, ta, znači, sad reći da tu vid nužde, znači, to je sad onaj e, pokušavanje da se ograniči nešto što nije ograničeno u hadisu. Uglavnom, ima i drugi tumačenja koji su, ovaj, koji nisu vrijedno spomenuti, koji su jako daleko oko toga, da, da se ovaj hadis, poku, e, ovdje šta je pojenta ovdje, pokušavaju ovaj hadis da ga svedu da, na, na izuzetnu situaciju. A da je osnovno da to se ne radi. Što? Što to treba fakihima? E, treba zato što su, uh, a inače, pazite, ovaj, islamski pravni svakom nekim meselama ovaj, ovaj, znaju malo, ovaj, ono, dođu s nekim ograničenjima, nekim šartovima, uvjetima, za koje nima dokaze argumentata. Ovaj, zakomplikuju i otežaju stvari. Evo, dovoljna primjer, recimo, evo, čovjek, musafir, može spojiti dva namaza, tako, podnik, indiju, akšamjaciju. E, kaže, kolika je razlika što može biti između klanja podne dva rekata i treba još dva druga. Kolika je razlika između toga? Koliko smije proći vremena između toga? Jel mora odmah, odmah ustati kamet? Ući za drugi namaz. Ili, ili može proći 5-10 minuta? Ili može, može duže vremena, nije ograničeno. Ili ovako, od toga je napravljena jako krupna mesela. Ako, ako se toliko, toliko razvoji, batil, namaz, nije ispravno, ovo, ono i tako dalje. A nema argumenta za to. Nema argumenta u tome koliko to, ona neki kaže pa to stvar je uobičajeno što se smatra da može biti spojeno. Može smatra da nešto spojeno, znači što nešto može razdvojiti, razdvojilo te nešto da odeš ovaj pokipi mlijeko na pa ga ti spoji da to razdvoji ili skloniš ovo ili otvoriš vrata nekom i tako dalje. E, Hoće da kaže znači znaju neka faki znaju ovaj malo malo zakomplikovati i otežati neke stvari. A ovo je jedna klasična mesela tog tipa. Tako da ovaj prednost od imama Kurtubija kaže on ihtelefu ulema fi tevili hada hadis radi se učenjaci oko tumačenja ovog hadisa vodledi ahveđahum ila dalike ennehu amelun kethi to što govorimo kaže što je navelo na to da morali su da morali te vil tumače znači tumače na ono na, na mimo onog vanjskog znači vanjsko znači znači da svako od nas ko klanja imamo dite pro njega uzme dijete klanja sa njim Tevil tumače to znači da se pokuša objasniti što je to radio da bi se opravdalo u stvari da se ne bi radilo. Što je, šta je na to navelo, kaže, kaže Lenu Amelu Kefir, zato što to puno, kre, puno radnji u namazu. A radnja u osnovu ne treba biti radnji mimo ono što je, što je namaz. I kako tu sad spoji to dvoje? Pa kaže, imam nebevi. Nakon što je spomenuo ova, ova pokušaj ovih, ovog, ovog tumačenja. Da je to drogirano, da je to specično za poslaniksano, da je to nužda ili nešto drugo. Kaže, kulu zalike da ava batile. Kaže, sve su tu tvrdnje batile. Ništa ne tvrdnje. Mrdude koje se odbija, odbacuju, odbije. La delila liha, nima dokaza za te stvari. Tebene lena hine din ene sahih ene uh, eh, eledi alihi muhaqikune misli hadih haraka džajza fi kuli salah. Ispravno je ono, kaže, na čemu su učenjaci muhakiki. Muhakik, znači koji oni koji istraži detaljno, sve u detalje, sa argumentima, dokazima, govorima, pa, e, znači, uzmo ono što je najbliže sa argumentima, sa dokazima. Koji nisu učenjaci muhakiki? Oni koji, znači, ne istraži, da kaže, ja sam učio svog še ovako, moj mezheb je ovako, kod nas je ovako i mi smo ovako, idemo dalje. I ovo je naš dokaz. Drugi tamo što dokazuju, ili je e, neispravno, ili je batil, ili ovako, ili jednako. To uglavnom, znači, a, e, a, naravno nije puno učenjaka u e, muhakliki. Muhakliki je, znači, istraživač, ulema koja, kada govori neko mesel, istraži detalje, u detalje, to, to je malo učenjaka. Nije tu puno učenjaka. Znači, istraži svaki stav, ne gledajući koga zastupa i navede njihove argumente i svako argumentu pristupi kao da on može biti hak istina. A onda ako ima slabosti, nema slabosti, ne može ne govori o toj temi, govori o toj temi i tako dalje. I onda on na osnovu normalno znanja koji ima iz ul fiqa, razumijevanja Kur'ana i Sunneta, arapskog jezika i tako dalje, sve ostale znanosti derogiranja, nedogiranja, dođe do, do onog e, procjeni koje je najispravnije mišljenje, najbliže mišljenju. I on kaže na to ulema koji e, koji su bahati kad nastavu su da su ovi pokreti dozvoljeni u namazu. Koji? I imamu kaže i muktedi koji klanja za njim mumu i kažemo fer koji klanja sam za sebe. Što? Pa kaže, nije ovo jedina situacija koju je poslanik sam uradio više pokreta. Što? Pa kaže, uradio je više pokreta, kaže, kada je uh, klanjao, klanjao namaz, predvodio ashabe i popio se na mimber. Toliko namaza. Počeo namaz na mimber. Kad je trebalo na seždu, siđe s mimbera. Znači, onaj mimber što imao, što tri, oni, oni, oni stepenci imao. Počeo namaz, e, popio se na, na, na prvu stepencu treba na vas iđe stepencu odnos sežda. Kad ponos vrati na kijam, popis na stepencu. Kad završi na vas, pita go, Allah poslije, što, što se penju, šta je bilo, kad, pa da vam pokaže, da vam pokaže kako se klanja, pokazivam vam određen stvar koje, kako se klanja, koji način, vidite kako se klanja. A onda također, hadis u vredosan, također, a iš, kada je o, o, hadis u vredosan u kojem je došla Aisha, ovaj, htjela da uđe, a on bio namazu, pa on toliko namazu otvorio vrata to nije pokrita ovdje. Znači, pomjerit se, otići do vrata, otvoriti i, i opet se pomjeriti ovamo i klanjati. To su pokriti. I ne bih navidi to, znači to, znači, e, iz tih hadisa i ovog ovdje hadisa što je nosio ovaj, čerku Zajnebe, ukazuje, znači, ukazuje da je to dozvoljeno. Da je to dozvoljeno i da su to pokrijeti e, zbog potrebe, znači, e, znači nisu nužni potrebe, nego pokrijet koji ima potrebe da se uradi i da oni ne, naraša, ne narušavaju namaz. I to je ispravnost, Allah zna najbolje. Znači, e, e, iz ovog hadisa zahčak razumije se da su ovi pokreti u namazu, svejedno bio farz namaz ili na fila, svejedno bio osoba bila imam ili muktedija ili klanjao sam za sebe po na osob, e, da je dozvoljen su ovi pokreti, pa makar ne bila nužda u njima. I to je stav, znači, u Leme koja, koja uzima po ono što je došlo u nekoliko hadisa, da oni ukazuju na dozvolu ti radnji. I to je ispravno stava, Allah zna najbolje. E, ovdje je zanimljivo, mesela vezano ovdje, znači da je nosio dijete. A dijete, kad se nosi, ima problem čega? Nema pelena. U ono doba nisi imao pelena. Dijete moglo biti prljavo, moglo se mokriti. Nosi dijete, na sebi ima nečistoću. Kada je, znači, jel mora voditi se računa o tome, ili ne mora se voditi računa o tome? Osnova je da je dijete čisto. Znači, da su nazad čisto. I znači, da, da, da, znači ako da, da sad čovjek ne smije uzeti dijete zbog mogućnosti, možda se ona umokri, možda se ona, a, e, dijete se ukaki u toku namaza, znači mogućnost je to. Međutim, polazimo od osnove da dijete čisto i da ga kao čisto držiš. I ako se to desi u toku namaza, samo je ostraniš od, tebe, od sebe da ne ode od tebe, na tebe ta nečistoća. E, narodno hadis govori o tome da je poslanik sallallahu alejhi bio jako blag i da imao lip lip ahlak i da je milostiv prema svima ukazuje znači da, do njegovog ponašanja prema djetetu. E, na ovom mjestu znači možemo spomenuti ono što spominje neki faqih a to je da dijeli te pokrete u namazu na neke čet, četiri, četiri ovaj kategorije pokri, četiri vrste. Pokreti u namazu može podijeliti neke četiri vrste. Jedna, je jedna vrsta pokreta su haram, drugi su mekru, E, treće su uh, e, dozvoljene ako su ako su znači po potrebi i uh, četvrte su koji su propisani koji su potrebni može se reći da su i vađi bili mustehab prva kategorija prva vrsta pokreta koji su haram i koji narušavaju namaz čini ga batilim dakle a to je mnoštvo pokreta bez, bez mimo nužde i mimo znači masle harađ, mimo, mimo znači, neke koriste da se kreće. Mnoštvo pokrita. Šta znači mnoštvo pokrita? E sad tu nastala to, naravno, kod mezeba ovaj, i razineš kod toga. Šta znači mnoštvo pokrita koji kvari namaz? Šta su rekli Hanefije? Tri puta na istom mjestu. Ili tri puta na različitom. Kako? Tri puta uopšte. Tri puta uopšte. Ne moguće. Tri puta kako? na istom mjestu, da ponoviš tri puta na istom mjestu, bez potrebe, bez razloga. Znači, tri puta. A nakon prođe malo vremena na drugom rekatu, znači, to znači i tu tri mjesta. Tako, znači, ne misli se to u, tri puta u toku jednog namaza, tri puta bespotrebno se po, nešto uradiš, batel namaz. Znači, ne misli tako u Hanefije. Kod drugih mezeba, znači, imamo ovaj, malo dvije krajnosti. Hanefija, znači, to je jako strogi po tom pitanju. Znači, da nema tu kreta, nema mrdanja, to se vidi kod Hanefija, kod nauči klanja kod Hanefija. Ja sam vam govorio, znači kada sretnete Hanefiju Pakistanca ili Afganistanca, znači to vam isto stup kad staviš negdje. Znači kako stani, kako je stao, ide na seždu, on se vrati, noge stu ne mrdaju. Znači kako ode, na ista mjesta stane, nema pola centa da pomjeri. I kad počne namaz, i ga počeo, tako ga i završi. Oko njega može nestati, znači može bomba pola ljudi odnijeti, on ostaje na onom mjestu, on klanja, tako završi. Nema mrdanja. Druga krajnost Hanabile. Oni ovaj radi po ovim hadisma da može biti pokreta i tako dalje. Ako da Hanabila, znači ko je, ko je imao priliku da, da klanja sa, sa Saudicima koji uglavnom slijedi anefijski mezeb, znači to je blagi haos u pokretima to. Znači, a što odrazi se kriču, nego to, to djece, kod djece je postao toliko normalna stvar, dođu na mazu, ja što vam govorio, na mazu, sve se, da se prsti u škljocnije, ovako jedno škljoc, škljoc, škljoc, škljoc, e onda na nogama dole, jedan prst, drugi, na nogama dole, e, sve propuca prste, pa onda nogu razvuče, jednu, pa drugu, pa malo leđa, pa onda uzme onu, onu šimagu, onu gutru, prvo je prebaci jednu i drugu, pa malo naštime ne ide, a vraća ponovo. Pa onda ovako što ima, čitav namaz, sve su neki pokret oko odjeći njegovi. Pa povuci ovo, pa razvuci, pa... Znači, čitav vrijeme oko toga. I sad osoba pored njega koja klanja, izludi ga. Znači, ne, ne znaš više šta klanja. I sad, ako mu poslije namaza kažeš, halo ba, šta je tu? On kao, šta ti, šta je, proli? <laughs> šta ti je? šta ti tamo gledaš, bud skrušen, ono, jel? Ja, bud skrušen, da skrušen ne bi ni vidio, jel? Ja, kako je Buhanife, jel, klanju u zmijam, bila, pred njega ubilim mu zmiju, nije vidio da uš, da, da su bile, da je bila zmija. Druga, a, a, a, a, druga ta vrsta pokreta, oni koji su mekruh, a to je, koji ne kvare namaz, a to je, znači, jesir li gajre hađe, znači, malo pokreta, nepotrebnih, bespotrebnih, Poput toga, znači, ona, da, se, da se osoba nešto s odjećom prebaci, poigra, ovako, ali nešto lagano je sir. Znači, nešto lagano. Znači, e, bez potrebe, nema potrebe da to radi. Nego iz neke loše navike. Znači, tada je mekruh, ali ne kvari namaz. Treća vrsta pokreta, a to je, koja su dozvoljena, znači, e, lagani malo pokreta koji, koji su radi neke potrebe. E tu ulazi ovo ovdje što spomenuli znači nošenje, ako je dijete pored tebe da, da uzmeš dijete, u da držiš ga u rukama, Uh, po potrebe da se pomjeriš uh, da ko što je poslanik sad išao na mimber a iši otvorio vrata i tome slično znači nešto uradiš imaš potrebe da se pomjeriš okreni da ugasiš televizor ovaj sad jedino ako bi sad onog dali goj sad ti ako rukom ako dadneš to je li tkari namaz tu? Ha? Mekruh je to. Mekruh, jel? Malo bespotrebni pokret. To ako v jednom, ako ovako više puta, onda... Dvije ruke. Ako ima pojeg, ovo što je u Ako je nastadio, misliš, jel? Ja, ja, ja, to je dobar, dobar primjer ovaj. Dobro. Ovaj, četvrta kategorija, to su pokreti koji su propisani mogu biti na nivou mustehaba i, i vađiba. Kad? Pa kada budeš neko ovdje klanja pored tebe, recimo sjetio se da nema abdesta, izađe, namazaj smo će tebe i njega, onaj, e, treba popunt, pa da se pomjeriš to, potrebno da popuniš saf, to je mustehab. I ispred tebe neko otiš, ima slobodan prostor toku namaza, da se pomjeriš, ima koliko koraka da se pomjeriš. I tako znači da se osoba da osoba počela klanja u, u površnom pravcu kibli, pa neko dođe kaže nije tu kibla nego za krenciješ da se pa ti u toku namaza koji to spokri, potrebi koji važi, moraš činiti. Znači to važi, to na stepen važi, a ovo ostalo da popuniš ove subine koji koji je tu propis. Jel važi popunte praznine? Popunjavanje safa jel važi ili ste hab? Ili važi? Pa kultur kamal. Jel mu ste hab ili važi? Jesmo radili te hadise? Po, potpunite safove. Poravnajte safove. Je li vađiv ili mostehab? Ili vađiv? Dobro. E, eh, još jedan imamo hadis, ovo smo završili. Andalusam Andalusam Andalusam